Erran behar da historikoki ez dela sekulan ez dien produksionia haina palizan. Negian, erle hanitz galtziaz gain, juda txarra izan da denboan aldetik, eta ondoioz ez di guti baizik ez da bildu. Haitzinek urtiai kumparatuz, produksionian bero berrogeia galdu da horrokorki, arrazu hanitz ikusten dutu jambodean urdinarbeko erle zainak. Ebe, hoiduk, eh, oso, oso arrankua gari. Ez dakiak, zer den arrazua. Bon, guk alde batetik mentuz, amini bat uh, igan arrazkenin eta igan udan eh, erletxo fritu di, uh, idorti azian. Eta ordin ez dien eguko ben provisionik egin. Eta berri Santiago, berri Santiago askarki baskatu, neguko erreserbeko keletzen. Eta hor, uh, uda, uda undarin sortzen dutuk negie egaiten dien erlik eta huk, bon, e, euh, sukrehen pumpatzez eta banin bakita zitiago eta mentuz hua arrazu bat txerkatzen diago. Kua. Bai, e, rezerbi berri egin, eta ordin ez dihu eta berbiti transformatu e, euh, akita huk. Eta ordin geho bedatxin e, euh, ebe numri tipi bat etan tutuk basalik. Eta bedatxin partitzeko, bon, hek huk ez dutu presko lilia horra dela ikata. Eta beste eta ikbat da azken hogei urtetan erle erreginak ez tiela hain emankor. Erle, erlen galtzen errena, hot siu eta ikbata, hortaik jiten dela errandaiku. Erraiten da, hots, erle langilen ordez, erle harrak eruten dutie erreginek. Jean Baudean ze urdinarbeko erle zaina. Parte hon bat uh, eh, malioski hoidek. Erreginak, uh, eh, Bourdonnaz egiten duk, ordin eh, ez dute krabo fekonda, erruten eh, di eh, kotzuen kotzo arautze. Arautzek ez dute fekondatuk. Hek ez di ez ibiltzen. Uh, eh, emek emek ordin hi, hi ez er, erle, langi, Eta maliuski hil, hiltze hoitan, uh, ehunek, walautan hogeia, arrazua, erregina, hoitu, erregina hoien ez, bali, baliaduk, Eta hoi zentako e, ez ordin bate dioie uh, e, erregina urtin e, bebizitzin behindu fekondatuik, ordin arek ez diela zia hain hon, uh, duke, bena hoi malioske, malioske erreginen balia tipitze hoi, ez, ez ginen hoi ez zuilanike. Berdenboan, ez dia eta habo presiatuik da. Jentek geugo eta habo ez die, jente zionian hiu laurdenak zumbatkien abea. Berdenboan hatik ez dian ekoizpena hiu aldiz txipitu da azken hor hogei urte hoietan Frantziako luraldetan, hogen danten artian neonikotinoiden ondoiuak salhatzen dutie ebai erlezainek, Alde baikor bat zaleike urentzeko, erlesain geugo eta habo badia euskal herrian.